odnosi na Allaha dželle ve i spomenuli smo neke od plodova spoznaje ovog velikog veličanstvenog Allahovog imena ukazujući da su srca vjernika srca Allahovi dželevala robova smirena prilikom spominjanja ovog velikog imena znajući da Allah dželevala oprašta i prima pokajanje od svakog svoga roba koji se pokaje ne gledajući u količinu niti veličinu istih grijeha. Večeras gdje smo stali, a stali smo prošli put, da Allah dželevala na nekoliko mjesta u Kur'anu, nakon imena At-Tawwab spominje ime Ar-Rahim ili nakon imena Tawwabun spominje ime Hakim Neki od mudrosti spominjanja ili znači e, Allaho dželevala imena Ar-Rahim samilosnog nakon Allahovog subhanahu wa ta'ala imena Tawab koji prima pokajanje učenjaci kažu da on subhanahu wa ta'ala nakon što primi pokajanje osobe koja se pokaje koja mu se vrati on subhanahu wa ta'ala je milostiv oprostit će mu Hakim nakon pokajanja da ne požuruje da ne požurije s našim kažnjavanjem dok činimo grijeh. A on žele vala i u mogućnosti i u stanju zato što je Boguvala kuli šein kadir u stanju sve učiniti svemoćni gospodar te bareke otala da kazni svakog onoga koji čini koji čini nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala ali je Hakim da daje i pruža novu šansu svakoj osobi, svakom od nas, a svi mi griješimo i nema osobe koja ne griješimo. Pa nam pruža šansu i svoje neizmjerne mudrosti. Ko će se pokajati? Ko će se pokajati? Ko će mu se vratiti? Tako da jedna od njegovih tebare koja je tala mudrosti, zašto je nakon e, imena Tawab, navo ime Hakim da nam pruža šansu i da nam daje šansu. A samo, znači on subhanahu wa ta'ala zna ko će se pokajati. Koliko je ljudi koji su išli stazom nepokornosti, neposlušnosti, boreći se protiv Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove vjere, protiv istinskih sljedbenika, imamo primjer u ashabima poslanika sallallahu alihi wasallam koliko su se borili protiv, protiv poslanika u mekanskom periodu i u medijinskom periodu. Pa Allah želevala nakon njihove borje protiv Islama, protiv Allaha i protiv, protiv poslanika upućuje, upućuje iste te ljude koji su bili mušnici pa ih počasti da postanu najedabrani kuntum hajra ummetin uhriđatli nas. Vi ste najbolji narod koji se kad pojavio. Kad su se pojavili, kada su povjerovali u Allaha i poslanika sallallahu alihi wasallam. Prije toga su bili mnogobošci, najgora stvorenja kod Allaha Đelešanu. Mušici. Ali kada su ima prihvatili, kada su se pokajali, kada su se pokajali, kada se vratili Allahu Đeleva'ala, postali su najbolji ummet, najbolji narod koji se ikada kroz generacije čovječanstva pojavio na zemaljskoj kugli. I niko nikada nakon njih neće moći da ih dostigne, niti da ih prestigne u dobročinstvu, u imanu i svemu onome što proizilazi iz značenja imana. Zato od prodova ili tragova da se čovjek, da se čovjek zaista u istinu, istinski pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, što ćemo navesti na koboda večeras, jeste da je nakon Teube daleko bolji nego što je bio prije Teube. Razumijete? I to je jedan od tragova da je Allah Đelešan primio tvoje pokajanje. Mi smo govorili o Allahom Đelevala oprostu mnogo. Pričali smo znači mnoštvo predavanja iz Allahovi Tebare Kvetala imena poput Rahman, poput Rahim, El Gafur, Gafar i slične Allahove Tebare Kvetala imena. Međutim, ovo ime, ovo ime Tawab, iz njega proizilazi svima nama poznata poznata stvar, teuba, pokajanje čovjeka, kako da se pokaje, kome da se pokaje, zbog čega da se pokaje, zašto Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicom da se pokaju, zašto su vjerovjesnici u Kur'ana mnogo mjesta se spominje, kajem ti se tražim oprost od tebe gospodar. Zašto su vjerovjesnici to izgovarali? Zašto izgovaraju oni koji slijede Muhammed Ali i salatu wasalam? Zašto je poslanik stotinu puta izgovarao estagfirullah? Zašto je poslanik sallallahu alijih veselame 70 puta izgovarao i traži oprost od Allaha Đelšan dok je bio na sjelu, dok je sedio sa sahabima? Zašto? Je li poslanik sallallahu alijih veselame griješio? Je li imao toliko grijeha da je morao toliko tražiti oprost od Allaha Đelšanu? Znači, mnoštvo pitanja se nameće, a mi ćemo ako boda pojasniti večeras svoje navedena pitanja. Prije svega, draga braćo, ne postoji osoba, i to treba da znamo svi, ne postoji osoba, niti može postojati osoba, nakon poslanika, ali i salatu vaselam, a da ne griješi, da je ne pogriješio. Svi ljudi griješe. Svi, znači nema izuzetaka. Nema izuzetaka. Izuzetak je samo između nas, ko manje griješi od nas, a ko više. Znači svaka osoba griješi i kada korimo druge, moramo znati da i mi griješimo. Što znači da moramo biti u stanju da prihvatimo da nas neko popravi, ispravi, ukaže i uputi na pravi put nakon, nakon, naših, nakon naših grešaka. Poslanik Ali Salatu Vosalam u hadisu koji je Hasan, kako ga je ocjenio šeh Albani, a bilje Žibnu Mađa, Ahmed, Tirmizi i drugi gdje kaže Kulu beni Adam hata'un wa hajru hata'ine tawabun Svi ljudi griješe. Svi ljudi griješe ali poslanik sallahu alijih vseleme u nastavku kaže, ali su najbolji od njih oni koji se često, često kaju. Oni koji se kaju i koji traže oprost od Allaha Đelešanu. Nije isti onaj koji griješi, koji je ustrajan u svom griješenju, poput onoga koji griješi i svjestan je, zna da griješi, ali isto tako zna da ima gospodara Allaha Đelevala koji je opisan imenom Tawab, Rahmanur Rahim, da je on milostiv i samilostni da pokajanje prima, takav se vraća i traže da Allah subhanahu wa ta'ala da mu oprosti, da mu se smiluje, da popravi njegovo stanje, da ga uputi među neiskrene Allahove te bareke ve ta'ala robove sa kojima je on subhanahu, subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zato, draga braća, pogledajte Allahove žele vala milosti, neizmir njegove milost prema nama i njegove neizmjerne dobrotije prema nama. Zamisle kada bi ostavio čovječanstvo, u takvoj situaciji, u takvom stanju, da ne prima pokajanje. Ko bi od nas ušao u džennet? Niko. Zato je poslanik sa Allahu alijih i veseleme rekao, niko od vas neće ući u džennet zbog vaših dijela, što je zaslužio da kaže ja sam, ja sam to i to radio, to i to radio, ja sam zaslužio džennet. Ne postoji. Pa kažu Allahu poslaniće, zar niti Zar ti nisi zaslužio svojim dijelima, ti si poslanik, i to najdobraniji poslanik. Najdobraniji je Allah, Tebarek i Vetala stvorenje. I poslanik svojim postupcima nije zaslužio, nego kaže isključivo iz Allahove Subhanahu wa ta'ala milosti. Njegovog rahmeta, ali ova dijela, znači ovaj hadis, da se ne pogrešno shvatio, hadis ne ukazuje, čovjek ne treba rada, se ne treba truti, da ne treba, znači, se zalagati na Allahom Tebarek i Vetala putu, ne on mora biti ustrajan mora biti pokoran Allahu te barek ili tala rob ali da zna šta god da čini šta god da radi zaslužio je kaznu jer puno griješi puno griješi, puno će griješiti znači u toku svoga života na Dunjaluku ali Allah dželevala je učinio dijela da nekada uradiš neko dijelo koje je sebeb da te Allah dželevala oprosti mnoštvo tvojih loših dijela A iskrena teuba briše sve subhana. Jedna teuba, jedna teuba briše sve grije. Jedna iskrena teuba iz srca da se okreneš prema Allahu dželevala ponizan i da zamoliš, da ti oprosti, da ti izmjeni tvoje stanje, Allah subhanahu wa ta'ala će ti oprostiti. A mi ćemo navesti, mi ćemo navesti načine kako se čovjek kaje, odnosno šta su znakovi da se čovjek pokajao. Danas mnogo ljudi govori Allah, dragi, oprosti. Međutim, nakon riječi Allahu dragi oprosti, vrati se istom, istom postupku koji je činio prije, prije teube. I onda očekuje da u svome životu vidi, da vidi blagodate Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. S druge strane, draga braćo, postavlja se pitanje u čemu je uspjeh na Dunjaluku? Pogledajte opet vrijednosti te obe. Učenjaci kažu, nema uspjeha, niti postoji način i put koji vodi ka uspjehu osim jednog puta. A to je istinska tauba, pokajanje Allahu Đalevala. To je tvoja sreća, to je tvoj spas, to je tvoja istinska nada u ono što se nalazi kod Allaha Đalevala. A kod Allaha se nalazi i džennet, a isto tako je nada da te Allah žele vala sačuva džehendema. Ali niješ postići, niti možeš postići vječnu kuću uživanja, niti se spasiti od vječne kuće u kojoj je poniženje, propast i stalna patnja, osim te ubom. Osim ist, ist, istinskim vraćanjem Allaho žele vala. I kada kažemo te ubom, ah i obuhvata Allah te uba sve, i tebe i mene, i one koji nisu uopšte u vjeri, koji nisu uopšte uvjereni, koji trebaju da se pokaju za sve ono na čemu su, od kufra, nevjerstva, licemjerstva, svih vrsta grijeha, a posle širka nema grijeha, razumijete, u smislu, kada čovjek je u osobi nevjernik, u osobi mušrik, šta god nakon toga da radi, gotovo mu se ne pika u smislu, jer njegov širk je vrhunac svih, svih grijeha. Tako da i on se poziva na pokajanje, I onaj koji se osjeća da je musliman, koji ide stazom Islama, koji ide putem poslanika sallahu alihi wasallam, ali je mukasir. Ali osoba koja čini znači, mnoštvo loših dijela i da su mu ta dijela koja su loša, nadvladala dobra dijela. Međutim, danas se postavlja pitanje ko je od nas sačuvan toga. Osjećamo se svi mi da smo ti čija su dijela daleko znači veća ova loša od, od dobrih. I zato, draga braća, nam je obaveza. Obaveza činimo teubu. A teuba ne samo da je nama obavezna da se čini kao onom koji griješi, nego teuba je ibadet. I prošli put smo kazali da Ibn Taim je kazao da je teuba jedna od najvećih vidova ibadeta. Najveći vid ibadeta je teuba. Upravo zbog toga što su je mnogo učinili vjerovjesnici a oni su bili sačuvani grijeha. Posebno naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači da se te ubom približavaš Allahu dželle da mu se približavaš, da povećavaš svoje deređe, svoja dobra djela, svaki put kada kažeš Allahu dragi, oprosti mi, smiluj mi se, pogriješio sam i slično. A posebno ti je obaveza da se pokaješ kada uradiš i kada učiniš neki od vidova grijeha. Tako da ova sreća koju nam je Allah dželevala ostavio i ovaj put koji vodi ka istinskoj sreći i vječnom uživanju, taj put, draga braću, ima svoja vrata. I na ti, ta vrata, znači, u svakom trenutku su otvorena. U svakom trenutku su otvorena. Nikada nisu zatvorena. Jer Allah dželevala pruža svoju ruku u toku noći onima koji su griješili u toku dana. Ili obrnuto da im oprosti, da im se smide. Znači, teuba i vrata teube ovog pokajanja i istinske sreće su uvijek otvorena. Samo čeka i očekuje kad će doći od nas pojedinačno, znači svaki od nas, da pokuca na ta vrata i da nađe odgovor Jela Dželevala kaže u Kur'anu وَإِنِّي لَغَفَارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّهْتَدَ I ovo jako, znači, pita najeti sure Taha, gdje Allah Đelevala kaže zaista sam ja taj koji oprašta i koji će oproš, oprostiti komi onome ko amene ko bude povjerovo Na, znači povjerovati i pokajati se i raditi amile saliha i raditi dobro, dobro djelo sum mehteda i nakon toga ustrajati dobročinstvu na pravom putu Znači, ovdje odmah ispada ona teuba koja se kaže kaziba, lažna teuba, da kažeš Bože, Bože oprosti mi, a ah i nakon toga nisi počeo raditi dobra djela. Nakon toga nisi ustrajan dobročinstvu. Ponovo se vraćaš na stanje na kojem, na kojem si bio. Zatim Allah Đelešanu kaže Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah želi da vam oprosti svima. Ali u ovom ajetu iz sure Taha oprostit će kome? Ja ću uistinu oprostiti onome koji se pokaje, koji povjeruje, koji radi dobra djela, zato je ustraje na tome. Znači od nas očekuje da pokucaš, da zatražiš, da digneš ruke, a Allah dželevala, znači obećava da će takvom oprostiti. Da će takvom oprostiti. Ako ispuni, ako ispuni uvjete koje ćemo mi navesti. Mada smo uvjeto o ispravnom, istinskom pokajanju navodili više puta. Večeras možda nećemo imati vremena. Zatim Mala Đelešan kaže u suri Zumer u 53. ajetu Kul ja ibadija lezine esrefu ala enfusihim O, ili reci mojim robovima koji su griješili prema sebi a svaki od nas čini nepravdu sam sebi znači ne samo činimo nepravdu drugima nego nanosimo nepravdu prvenstveno nama samim sebi zatim kaže Allah dželle la taqnetu min rahmetillah nemojte nikada ni u kojem trenutku da izgubite nadu Allahu te bareke vetala milost što znači koliko god naši grijesi bili veliki njihova količina isto tako znači mnogobrojna nikada čovjek ne smije izgubiti nadu jer Allahova dželevala vrata primanja i prihvatanja pokajanja su uvijek otvorena samo se traži od nas da dođemo da zamolimo Allah dželevala će oprostiti pa kaže Allah inna Allahe jagufiru dhunube džemija Allah subhanahu wa ta'ala opraša sve grijehe. Sve, šta god da činimo, koliko god da griješimo, Allah Đelešanu, Đelešanu će oprosti. Innehu huval gafuru rahim. Zaista je on taj koji mnogo prašta i mnogo sakriva i mnogo prekriva grijehe, ali isto tako naj koji je milostiv i samilostan prema svojim robovima i čija je milost neizmjerna. Čija je milost neizmjerna. Zatim, draga braćo, šta je to teuba? što je pokajanje moje i tvoje? Ovdje treba da se shvati da se razumije. Danas mnogi ne znaju šta je teuba. Neki žele da se pokaju, ali ne, ne znaju kako da se pokaju. Odakle da počnu? Kako da izvijem da promijene svoj život? Teuba Habibi je istinsko vraćanje i povratak uzvišenom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala napuštanje svega onoga što je u suprotnosti svega onoga što je u suprotnosti sa Allahovim te bareke ve tala vjerozakonom sa svim propisima sve ono što ti Allah žele vala traži od tebe a ti si u suprotnosti s tim narušavaš to moraš ostaviti i nije na tome završetak te ubije nego da radiš djela sa kojima je Allah žele vala zadovoljan i koja je naredio znači da ostaviš ružne postupke loše postupke, ali u isto vrijeme, to je tvoj povratak, i da u isto vrijeme činiš, činiš ono što ti Allah dželevala naredio i sa čim je on subhanehu, subhanehu je tala zadovoljan. Kada radiš određenu vrstu grijeha, ova definicija se može vratiti na svakog onoga koji želi da se vrati Allahu dželevala istinski u osnovi, koji hoće da, e, da promijeni svoj način života. A zaista je prava sreća i kažemo, kada kažemo teuba, to je istinska sreća ko se istinski ne pokaje, taj neće ni osjeti sreću. Znači svaki od nas koji ne osjeća sreću u dinu, u Allahove te bareke letala vjeri, mora se vratiti. Mora se vratiti na ovu stepenicu. A to je teuba. Da se pokaje, istinski se pokaje. Pa da pokuša ponovo. Pa ponovo ako ne osjeti sreću i uživanje u Allahove te bareke letala vjeri, ponovo da se vrati na teubu. Sve dok ne osjeti tu istinsku sreću. Allah žele vala obećava sreću i zadovoljstvo i užitak vjerniku. To je obećanje Allaha Đelešanohu. Ali ako mi ne osjećamo, a Allaho Đelešanohu obećanje je istinito, a mi ne osjećamo, znači greška je do nas. Moramo da pogledamo šta činimo, šta radimo, koji su to postupci koji su suprotnosti sa Allahom Tebare koji je tala šarijetom, sta, sta, stazom, menheđom, putem poslanika sallahu alihi veseleme, Pa kada se vratimo i pogledamo i nađemo i uvidimo našu grešku, pa se pokajemo, tada možemo znači očekivati, očekivati užitak, užitak, zaista pravi užitak u ovoj našoj vjeri koja je jedina priznata od Allaha te bareke, te bareke ve ala. Zatim, zbog čega se čovjek kaje? Zbog čega se vjerovjesnici, e, zbog čega su tražili oprost od Allaha dželevala? Zašto mi isto tako trebamo? Prije svega, draga braćo, nekoliko stvari ima. Prva stvar, to je odazivanje na Allahovu Tebare Kevetala naredbu. Odnosno, izvršavanje onoga što ti je tvoj gospodar naredio, poput ostali stvari. Allah Đelešane naredio tebi, meni, svim vjernicima da te obučine. Svim ljudima. I to je naredba Allaha Đelešanu, moraš izvršiti. Suprot onaj koji ne traži teubu, vidjet ćemo kako Allah žele vala, opisuje takvu, takvu osobu. Allah Đelšan kaže u suri Tahrim u osom ajetu Ja ejuha lezine amenu tubu ila Allahi taubeten nasuha. O vjernici, pogledajte, o vjernici, ovi koji vjerujete, Allahu se pokajte istinskom teubom. Zar vjernik treba se kaje Allahu Đelevala? Allahu se pokajte istinskom teubom. Ovo znači ovdje je naredba da Allaha Đelešanu svakom vjerniku koji vjeruje u njega da mu se pokaje i da traži oprosta i to iskrenom teubom. A mi ćemo pojasniti šta je to iskrena teuba. Zatim kaže poslanik sallahu alijih veseleme Ja ejuhan nas tubu ila rabbikum. O vjernici, pokajte se vašem gospodaru. O ljudi, pokajte se, pokajte se vašem gospodaru. Pa kaže poslanik sallahu alihi vseleme, fa inni etubu ilaihi fil jeumi mijete mrle. Zaista se ja, Allahu kajem i tražim oprosta u jednom danu stotinu puta. Onaj drugi hadis koji došao, sebeine mrle, 70 puta, to je u onim sjelima dok je poslanik sallahu alihi vseleme sedio, pa su sahabi uvidjeli da preko 70 puta je tražio oprosta i stikvar činio poslanik dok je sjedio. Pogledajte šta kaže poslanik sallahu alihi wasam. Allah žele vana naređuje te obu vjernicima. Znači možeš kazati, Habibi, ja ne griješim, ja sam dobar. Niko, niko. Samo kada je bio iskren prema sebi, kada bi analizirao jedan dan svoga života, koliko si pogriješio prema Allahu dželevala, prema njegovim propisima, prema drugim ljudima, prema porod, prema majicu, prema ocu, prema komšijama. Razumijete? Koliko je tu grešaka? koliko je tu prekršaja, koliko je tu nepokornosti. I onda, ahi, vidjet ćeš na kraju kada budemo navodili znakove istinske teube, da ne možeš biti siguran, ahi, da su uvijek pod strahom, pod velikim strahom, da li je ta teuba primjena. Da li je Allah žele vala oprostio. Jer Allah oprašta kome on hoće. Niko Allah dželevala nije primorao na nešto. Niti ga može primorati. Oprašta kome hoće. Možeš stotinu godina tražiti oprost od Allaha Đelešanu, a da imaš Aleksana, a da imaš neku od prepreka da ti Allah Đelevala usliša tvoju, tvoju dobu. Nisi siguran, ali se trudiš, nastojiš i tražiš od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu kaže u suri Huđuratu u 11. ajetu وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ظَالِمُونَ A onaj koji se ne pokaje, takvi su pravi zulumčari, pravi nasilnici, takvi čine nepravdu sami sebi. Pogledajte, zbog čega, kažu činjaci, stra, o, čine nepravdu sami sebi, nisu spoznali Allaha Anđelevala, nisu spoznali Allahovo pravo, Allahovo pravo, njegov hak kod nas. To je da mu se kaješ, jer on te uvab, on jedini prima pokajanje i on je jedini koji može oprostiti, niko drugi. Znači, neznalice smo Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom pravu, i zato takve osobe neće da se pokaju. Allah Đelešanu kaže da takvi koji se ne pokaju, sami sebi nepravdu čini. A u prvom ajtu kaže, o vjernici, svi se Allahu Đelevala pokajte. Poslanik kaže, o ljudi, pokajte se vašem, pokajte se vašem gospodaru, tražite oprosta od vašeg, vašeg gospodara. Zatim, druga stvar, Teuba, draga braćo, je sebeb tvog i mog uspjeha i na Dunjaluku i na Ahiretu. Teuba znači je sebeb i uzrok uspjeha i na Dunjaluku i na Ahiretu. Allah Želešanu kaže u suri Nur u 31. ajetu وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا Pogledajte sad ovog ajeta. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ pokajte se Allahu svi o vjernici. Ili o vjernici, pokajte se Allahu Đelešanu svi, džemija. I to obraća se vjernica, mu'minun. Zbog čega? Le'allekum tuflihun. Kako biste uspjeli? Što znači u toj teubi, da je ona tebe, o sebe, da je ona uzrok da ti budeš sretan i da imaš uspjeh i na dunjalu i na ahiretu. Što znači ako se ne pokaješ, ne budeš tražiti da Laha žele vala oprosta, da ti oprosti, ahi, mimo i ćete ovaj uspjeh, ovo zadovoljstvo i ova sreća i na Dunjaluku koja je prolazna kuća, ahi. A najveća hasara, najveća propast je da te mimo iđe sreća, uživanje i zadovoljstvo u vječnoj kući. Zbog tvog ponašanja i tvog nemara i tvog zaborava i tvog gafleta prema tom uzvišenom gospodaru te bareke, te bareke vetala. I Allah Đelšan kada je stvorio čovjeka, stvorio ga i nejakog, slabašnog. Ali mu je dao te načine kako da ojača, kako da bude jak, kako da bude slabivan, kako da ustraje, kako da opstane na ovom svijetu, da bi zaslužio vječnu kuću, a to je, draga braćo, svakako, svakako da uba. Allah Đelšan u Kur'anu kaže, Ela bi zikri Allahi tatma'inul kulub. Ne možeš, ah, imati smireno srce, niti užitak u svome srcu, osim sa slavljenjem i veličanjem Allaha Đelešanu. Zato kaže Allah Đelešanu, jedino se srca smiruju kada se Allah Đelešanu spominje. Koliko god da imao imetak, koliko god uživo u dunjaločkim ljepotama, nikada neš biti sretan, ni će tvoje srce biti smireno. Možeš meni govoriti suprotno, ali u stvari Allah Đelešanu to negira. Gospodar svjetova, Znači, srce može jedino biti smireno, spokojno, osjeti tu slast i užitak na dunjalku ako bude predano Allahu dželevala, ako bude Allaha spominjalo, ako bude Allaha veličalo. Sve mimo toga, Habibi, je nešto što je prividno, nešto što možemo da lažemo i da pričamo bajke da smo sretni, a mi nismo sretni. Koliko je danas ljudi koji su jako bogati, jako bogati, a kada se otvore, kažu da nisu sretni da nisu sretni. Iako imaju metak, iako imaju sve. Ali ona je sretan, istinski sretan koji osjeti, znači, zaista sreću uz Allaha dželevala. A mi kao vjernica, ako ne osjećamo tu sreću, moramo se vratiti, Habibi, da vidimo gdje smo, gdje smo nešto od bitnijih stvari preskočili. Zatim teuba i pokajanje, draga braća, jedan od velikih stvari. Uzrok čega? Uzrok da Allah dželevala voli takve ljude. Allah Đelešanu voli pokajnike, voli ljude koji se kaju, voli ljude koji mu se vraćaju, koji traže oprosta. Da li ima veća sreća na Dunjaluku, da se može osjetiti od onog trenutka kada si svjestan da se kaješ istinske Allaho Đelevala za učinje grije ili za učinje grijehe, a znaš da je Allah Đelešanu obećao da voli takve pokajnike. Znači ti znaš da se istinski kaješ i Allah što zna da se istinski kaješ. Ali u tom trenutku, da li postoji neko koji je sretniji od tebe? Čovjek kada se kaje, kada traži oprost, treba da zna, ne samo znači da strahuje, da li će mala Đelešanu oprostiti. To je bitno, znači jako bitno. Međutim, trebaš Abibi znati da u tom trenutku kada se kaješ, kada se vraćaš, kada ideš i bježiš iz onog mjesta, prostora i postupka koje je izazvalo Allahu te bareke vatala sržbu, ideš ka Allahovoj milosti, odnosno ideš nečemu već, višem, većem od toga, a to je Allahova ljubav prema robu. Allah Đelešanu obećava da voli one koji traže, pokaj, koji čine pokajanje, odnosno oprosta od Allaha te bareke, te bareke vetala. U suri Bekara Allah Đelešanu kaže u 222. majetu Inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. Zaista Allah Đelešanu voli one koji se mnogo kaju, oprosta traže i oni koji se mnogo, mnogo čiste. Allahu obećanje da voli one koji, mu se, koji se traže oprosta, koji se kaju, koji se njemu te bareke vetala vraćaju. Tako, Habibi, kada budeš iskušan nekim od grijeha, da ga činiš, a svi mi radimo grijeh, kako kaže poslanik sa Allahu i Hrvatsalem, ali kada se pokaješ da znaš da u tom trenutku su činio djelo koje je sebe, koje je sebe da ta Allah voli. I tada si sretan. I zato čovjek sa teubom je sretan dok čini teubu, dok iskazuje svoju poniznost Allahu subhanahu wa ta'ala, on je sretan. Sretan je zbog svih ti stvari koje Allah Đelešan nudi pokajniku. Zbog ti, svih ti stvari, veliki stvari, to nisu male stvari. Zamislite, i stanje Allahove srđbe, ideš u drugo sasvim stanje. A to da je on zadovoljan tobom i da te voli subhanahu. Zamislite oni koji još veće grijehe radi, mi pričamo o vjernicima. Zamislite onaj koji se kaje, od širka, od kufra, nifaka, licemjerstva, ubitačnih grijeha. Znam se te sreće i zadovoljstva, da ga Allah nadahne, da mu olakša, da mu olakša da se pokaje, da mu prihvata tu teubu. Tu teubu u tom trenutku sve mu briše, sve mu briše, sve zaboravlja i Allah je se nikad neće vrata te grijehe. Nikada, niko poput nas, osobina stvorenja, uradiš mi nešto, ja te nagradim, zahvalim, čim ponovo nešto uradiš, pa ju radi s prošli put, to, to, to, to, to, da spominje sve ono što si radio prije toga. Allah Đelešanu sve to zaboravlja. U smislu zaboravlja da ti briše grijeha, Allah Đelešanu ne zaboravlja, niti njemu priliči osobina zaborava, nego u smislu da ti neće navoditi te tvoje, te tvoje grijehe. Zatim, draga braćo, jedan veliki uzroka te obe jeste da ona vodi ka džennetu, odnosno da je sebe bulaska u džennetu. To je jedna od najvećih stvari koje čovjek može doživjeti, a to je da teuba vodi ka džennetu i da je sebe bulaska, sebe bulaska u džennet, a s druge strane da je ona sebe uzrok da te Allah vala zaštiti od vječne vatre džehennema. Allah mu kaže فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ I njih su nakon njih naslijedile generacije, pogledajte, koje su ostavile namaz. Ostavile Allah dželevala obraćanje kroz namaz i slijedili su svoje strasti. Pa kaže Allah dželešanu fesaufe jel qawne gajja. I svi takvi će biti bačeni u džehennemske dubine. Ovo je jedan dokaza da onaj koji ostavi namaz nije više vjernik. Jer Allah dželevala opisuje stanje ljudi, generacija koji su, znači njihovi Preci bili dobri, a oni koji su i naslijedili ostavili su namaz i odali se strastima, takima će biti večna kuća džehennem. Ali nakon toga kaže Allah dželevala, illa men tabe wa amene wa amile salihan fa ulajke jedhulune džennem. Osim onaj koji se pokaje. Znači, takvi će otići u vatru. Ali onaj koji se od njih pokaje, povjeruje, pa poče raditi dobro djelo, takve će uzvišen Allah uvesti u džennet kola juzlemu nešeja. I nikom od njih se nepravda neće učiniti. Znači Allah Đelešanu obećava ljudima koji ostave namaz i odaju se strastima da će biti vječna kuća džehennem. Ali, ako se pokaje i povjeruje i ustraje i poče raditi dobra djela, obećava takvom džene. Pogledajte stanje. Sve si, znači, na stran putici potpuno je bio krenuo si prema džehennemu, ideš putem džehennema, vrati se Allahu, pokaješ, povjeruješ, počneš raditi dobro djelo, Allah džele vala te uvodi u vječnu kuću dženeta. Što znači da je teuba uzrok da te Allah Đelešan uvede u dženet i da te sačuva džehennema, a molimo Allah Đelešan da nas uvede u dženet i da nas sačuva vatrije. Zatim pogledajte ovog ploda teube. Da je teuba uzrok da ti Allah Đelevala spusti beričet. beričat Beričet od Allaha Đelevala da ti poveća tvoju snagu, tvoju snagu, da ti podari potomstvo, da ti podari djecu. Sve teuba je uzrok. A dokaz nam je kuranski ajde Allah Đelešanu kaže u suri Hud u 52. majetu وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ Kaže poslanik Hud svom narodu. O moj narode, tražite oprost od vašeg gospodara i njemu se pokajte, a nakon toga će vam Allah poslati oblake koji će kišu svoju, iz, koja će, iz koji će liti kiša, a nakon toga kaže će vam povećati jezidkum kuva. povećat će vašu snagu nad onom snagom koju već imate kod sebe. Hoćeš kuvet, hoćeš da si jak, da si moćan, vrati se Allahu Đelevala, traži oprosta, pokajmu se, istikvar čini, te ubo Allahu Đelevala čini. Zatim kaže i nemojte da slijedite i da se vraćate na put onih zulumčara, onih znači, sa kojima Allah Đelevala nije zadovoljan. U suri Nuh, Allah Đelešanu govori znači, jezikom Nuha, alaihi salatu wasalam, u 10. i 12. ajetu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Nuh je kazao narodu svome, tražite oprosta od Allaha Đelevara, zaista je on taj koji, koji pokajanje prima, koji oprašta. Znači, traži oprosta, a Allah Đelevara oprašta. On je, znači, od njegovih lijepih imena Gafur, Gafar. Zatim kaže nakon toga, Jursili sema alejkum midrara. I on Allah žele vala će vam slati oblake sa kišom. Danas se ljudi pitaju zašto nema kiše u svijetu. Zato što nema teobe, zato što nema istikfara, nema istinskog vraćanja Allahu žele vala. Jer Allah žele što obećava blagostanje kada se robovi vrate, kada se robovi vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. وَيُمْدِدُكُمْ بِيَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا I on Subhanahu wa ta'ala će vam dati blagostanje imat ćete i plodove, imat ćete i metak, imat ćete i djecu, sve ćete imati. Ako budete tražili oprosta i Allahu žele vala se vraća. Znači pogledajte kak, šta, su, šta je sve teoba, Znači, uzrok mnogim dobrim e, dobrima koje Allah dželevala obećava vjernicima. Allah i mora da se pokaješ. I danas kada kažemo siromašan nema, siromašan nije onaj koji nema imetak, siromašan nije onaj koja je, čija je duša siromašna. Koji nije, znači, doživio taj iman, nije osjetio iman, nije osjetio slast. Ima Mahmed je dovio da bude siromašan. Dovio da bude siromašan. I mnogi drugi selefi, kada pogledamo njihov život, znači nisu imali na faki. Ono što je vidljivo, da se može primijetiti. Kad vidite velikane koji su preselili, šta su ostavili iza sebe? Uzmo poslanika Ali Isvatu Vesela. Šta je ostavio od bogatstva nakon svoje smrti? Šta je Ebu Bekr ostavio nakon svoje smrti od bogatstva? Omer radi Allahu. Ebu Bekr je bio veliki tađir, trgovac. Omer radi Allahu. Omer ibn Abdulaziz, šta je ostavio iza sebe? Šta su ostale mnoge, mnoge, znači, ličnosti, velikani, umetu, poslanika nakon svoje smrti? A kad pogledam njihov život, dok jameta će se spominjati. Znači, nema halki, nema sjela, nema druženja da se ti velikani ne spominju. Oni su bili sretni, oni su osjećali istinsku sreću u svome u svome, znači srcu, u svome životu, jer su živjeli u skladu Kur'ana i Sunneta. Tako što god da ih je zadeslo od neimaštine, znali su da Allah Đelešanu ga neće iskušati osim ako ga, ako ga voli. Allah koga voli, toga, toga stavlja na kušnju, na iskušenje. Ali on zna i toj kušnji se obraduje toj kušnji se obradi, ne hvata se za glavu, ne čupa svoju kosu, neki da odjeću, ne udara se po licu i po svome tijelu, nego on dočekuje nedaću iskušenje od Allaha žele vala sretan. Jer zna da Allah Đelešanu, znači to mu je kao znak, da Allah Đelešanu misli na njega, da ga voli, čim ga iskušava. Jer ta iskušenja, draga braćo, su nekada deređe kod Allaha Đelešanu. Vjerovijesnik Muhammed Ali Salatu Vesalam nije imao grijeha da ga Allah Đelešanu kazni pa da ga čisti od tih grijeha, a u mekanskom periodu je proživio i doživio što nijedan vjerovjesnik prije njega nije doživio. Od naroda. Zatim u medijinskom periodu. Sjete se Hendeka i gladi i svega toga što su doživljavali njegovi sjedbenici, ali su bili ustrajni. I pjevali su u smislu Allaha Đelevala veličali u tim trenucima, pa poslanih sloselem nagovještava i ključe Perzije i Bizantije. Sve živo u trenutcima kada nisu imali što da jedu. Kada je došlo bogatstvo u vremenu Omera, a nije došlo u vremenu Ebu Bekra i poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, staje iza tog bogatstva ratnog plina ga nime Omer radijallahu anhu, muslimani se raduju, bogatstvo je došlo, to je bogatstvo, draga, što je došlo, što se ne može opisati. Koliko je tada došlo bogatstvo ratnog plina u Medinu? Svi se radi, Omer radi Allahu plaće. Omer radi, Allah, radi Allahu anhu plaće. Pa ga upitaju, znači, ashabi, o halifu, zbog čega plaćeš u danu kada je Allah dželevala uzdigao islam? Osnažio muslimane, podario im pobjedu, porazio neprijatelje islama i muslimana. Kaže, pla, plaćem iz straha da nam nije otvoreno ono što nije dato prije onima prije nas, a koji su bili bolji kod Allaha od nas. Misleći na poslanika sallallahu alihi vseleme i na Ebu Bekra radijallahu anhu. Jer je znao Omer radijallahu anhu da je dunjaluk fitna i iskušenje. I onda muslimani kako im se dunjaluk otvara, stagniraju na drugoj strani. Stagniraju svoje vjere. I danas pogledajte koliko se muslimanima otvorilo dobara, resursi gotovo čitavog svijeta su ruka muslimana. Da li oni koriste tim resursima? Koliko je znači uticao taj isti resurs, to bogatstvo na njih, na njihov din, na njihovu vjeru, vidimo danas znači sami da se bore jedni protiv drugih. Da su zavidni jedni drugima. Da jedne druge proklinju što ovi više imaju kao država od ovih drugih. Ja sam bio svjedok kada Jordanci proklinju Saudice. To ljudi koji su drže vjere. Proklinju ih. Zbog toga kao što oni ne dijeli onoliko koliko bi trebalo da udjeljuju i da daju, a ovi u Jordanu, i znate koliko je Jordan, znači nestabilna država i siromašna država, da nije jaka, poput Saudije. Svatate. I e onda on, znači, proknije Subhanu. Znači, gdje to odlazi e, ta svijest Allaho džele vala o vjeri, o svemu, da dođeš na takav nivo da proknješ muslimane koji imaju, a kao da se žališ na ono što ti nemaš. Ovi muslimani se nisu žalili živjeli su na hasurama, spavali na hasurama, nisu imali bijelog hljeba, nisu imali mesa, nisu imali mlijeka, nisu imali dovoljno hurmi. Mjesec dana je prolazio kod poslanika sa osadom u kući da se vatra nije vidjela. Tim nije uopšte izlazio iz kuće poslanika sa Allahu alijih vasadom. Ajša radi lanha kada je upitana, pa šta ste jeli? Jeli smo hurme. Poslanik ustaje sallallahu alihi veseleme, najodabrani, Paz, jedna stvar, znači da poslanik sa osnovom kaže ashabima, želim to i to, ashabi sve uradili da mu donesu. Sve bu rada, sve bu učinu da mu donesu hranu koju je poslanik sa Allahu alijih vasalam poželio. Kada bi kazao želim takvu i takvu kuću, palaču i dvorac, sve bu radili da bi to poslaniku sa Allahu alijih vasalame sagradili. Toliko su ga volili, toliko su ga cijeli, da im je bio najdražio svih stvorenja. Zato Enes radijalama kaže, poslanik kad je ušao u Medinu, osvijetlio je kompletnu Medinu. Kada je poslanik preselio, kaže, tama je natkrila i prekrila Medinu. Hoće da opiše kolika je tuga bila za rastankom s poslanikom sallallahu alihi veseleme kada se je vratio svom uzvišnom gospodaru. Razumijete? Ali kaže da mjesec dana prolazilo, da nisu imali što da je osmi hurmi. Poslanik ustaje, pa kaže, jednu ženu pita, šta imam? na doručku, ima nešto da jedem, kažu nema ništa. Drugu, drugu, drugu. Obiđe sve žene, niko nije imao što da dada poslaniku sallallahu alijih vselem, kaže poslanik, ja sam onda sa im, ja sam onda postač danas. Na nijeti post. I ovdje znači dobrovoljni post, ispravno na nijeti prije podne namaza, kada čovjek, kada čovjek znači, se koleba, hoće li post, neće li post, jel ponedljak, jel četvrtak, jesu bijeli dani, ima fore do podne da prije nego što nešto pojede, da na nijeti pa da posti ostatak, ostatak dana. Razumijete, znači pogledajte život poslanika, najdobranijeg stvorenja, ali kakav je život, ibadet, veličanje, slavljenje, Allaha džele vala, užitak u tom ibadetu, suza radi Allaha subhanu wa ta'ala, strah radi Allaha, požutovan sa Allahovom putu, želja se drugi osvijeste, da se drugi vrate, da im se dostavi, to je bio cilj poslanika sa Allahom njih u nikakav drugi cilj. I u tome je poslanik Ali Islata Veselam uspio. Uspio, odgojio najbolju generaciju, najdobraniju generaciju. Generaciju koja je osvojila sve što se mogu osvojiti u tom vremenu. Dvije imperije su pale od sabri i povika iskreni iz grudi, iskreni. Allahu ekber. To nije sila uradila u projećenom stanju, da kada bilo ih je puno, bilo ih je mnogo, imao su tehniku, imao su naružanje, iman ih je nosio, iskrenost i nisu žudili za tuđim dobrima, nisu žudili da osvoje države kako bi pokupili njihovo što se ima pokupiti kao ratni plijen, nego je bio cilj da dostave, da dostave Allahove te bareke ve tala vjeru, da što više ljudi dođe, da se osvijesti, da osjeti tu ljepotu, da ostave do njavog prolaznu kuću, da se iskreno vrati Allahu, Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. Navešemo nekoliko uzroka, draga braća, koji nam pomažu ili koji nam olakšavaju da se te uba učini, da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prije svega, draga braća, iskren nijet, iskrena namjera. Čovjek, ako je iskren i ako istinski priželjkuje i želi da se Allahu subhanahu wa ta'ala vrati, Allah mu to olakša. I svi smo mi svjedoci, je tako? Svi smo mi bili nekada negdje, u nečemu. Pa Allah Đelešanu iz tog nečega je nas izveo iz tmina zablude na svjetlo upute. A si u, tom srcu, u svom srcu osjećao želju, je tako? Svaki od nas je osjećao da bi želio i da je došao taj trenutak kada ćeš učiniti te umu. Imao si to u srcu kao nešto što ćeš uraditi, iskreno. Si osjećao da će doći trenutak kad će se Allah Đelevala vratiti. I Allah Đelešanu te podržao u tome osoba koja nije iskrena i koja ne osjeća znači u svojem srcu da se uistinu želi vratiti Allahu Đelšanu, Allah ga Đelšanu neće uputiti. Onaj koji pokuca Allahu na vrata, Allah će mu prostiti. Ali ako ti ahi ne želiš, ne osjećaš, Allah Đelšanu ti još natovari šeitana Još natovari šeitana kao saputnika koji te zavodi, koji ti došaptava i koji te odvodi od svakog hajirli posla. Udaljava sa svakog lijepog hajirli mjesta isto tako, gdje god se ima nešto korisno čuti šeitan, šeitan te odvodi. Allah Đelešanu mu kaže za takve ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ko se bude udaljio od od života i spominjanja milostivog, znači takvog načina života, da spominje, da veliča milostivog Allaha te bareke ve ta'ala, no kajid lehu. Šeitana će mu natovariti. Na njegov saputnik bude. I da ga odvodi. I zavodi. I ide. To je svaka osoba koja ne želi hajr, koja ne želi uputu, koja bježi od upute, neka zna da ima šeitana koji ga vodi i koji ga znači zavodi i odvodi i udaljava zato ćeš vidjeti ljude kako te preziru kako te mrze kako te ne mogu vidjeti kako ne mogu čuti riječ Allah kako ne mogu čuti riječ Islam kako ne mogu čuti riječ Muhammed sallallahu alihi wasallam imate osobe koji nisu upućene nisu upućene a mu je drago čuti riječ Allah i riječ Islam i riječ Muhammed što su oni ahi znači već ko tebe u tvojim očima treba da ima neki znak da je on blizu istine da je on blizu znači pokajanja istinskog sa njim se pozabavi ahi njemu znači se počne obraćati njega znači pokušaj uzeti kao ciljnu grupu da mu dostaviš Allahu vjeru pogledajte poslanika sallahu alihi vasara znači fajda i sirije poslanika poslanik kada je znači tek dobio objavu od strane Allaha dželevala i da li je išao znači javno i pozivao ulicom nije nego je tajno pozivao. A u svom tajnom pozivanju je probrao i odabrao ljude za koje je mislio da će primiti din. I kome je god odšao, od one koje je pretpostavio da su hajili, da su dobri, da su bili poznati po nekim pozitivnim osobinama džahilijetu, oni su prihvatili din. Imamo primjer Ebu Bekra, imamo primjer Alije, imamo primjer Hatidje, primjer, znači, mnogo, mnogo asaba koji su prvi koji su primili vjeru i nakon njih ti prvi koji su primali. Ali je poslanik, samo pogledaj, znači, taj, tajni e, period e, pozivanja u vjeru da je odabirao ljude kojima će se obrati i koje će pozvati. Nije, znači, išao svakome. Jer kao ovdje je svako neko će te udariti, neko će te odbiti, ne. I nije mu bio uopšte naređeno tako. A kad su musmani ojačali, kad su snažka, je malo broj povećao se, onda su otišli javno, javno da pozivaju sve ostale, pa ako hoće da prime, alhamdulillah, ako neće opet, eh? alhamdulillah. Malo primjer Jusuf, ali i salatu wasalam. Jusuf, na kakvom iskušenju bio? Žena, ugledna, lijepa, izazovna, poziva ga na čin koji rijetko ko može da odbije. Rijetko ko može da odbije. Osim iskrena osoba. Osim iskrena koja iz, znači radi iskrenog batu Allaha dželevala će ostaviti tu u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah Žešan opisuje to stanje, kaže Kezalike li nasri fa'anu husu evalu fahša I mi smo od Jusufa uklonili, ostranili lošu stvari fahša ono što mu se je nudilo od te žene o strane, pomogli smo ga da ustraje da to ostavi. Zbog čega? Kaže Allah Đelešanu Innehu min ibadina muhrasin jer je on bio od naših iskrenih robova. Razumijete? Što hoćemo da kažemo? Hoćemo da kažemo, ah, ako si iskren, ako si iskren, Allah će te pomoći, Allah će te osnažiti, Allah će ti podariti da ustraješ, da se vratiš, da se pokaješ, Jer vidi u tebi iskrenost. Allah Žešana također vidi u nama, znači kada smo neiskreni, kada nismo ozbiljni, kada ne želimo, onda nas prepusti. Prepusti nas kome? Prepusti nas šeitanu. Da nas on vodi i odvodi i zavodi sa pravog, sa pravog puta. U Omerovom vremenu, radi Allahu, također je bio mladić, za kojeg je Omer radi Allahu kazao, hvala Allahu Đelevala koji nam je podario da u našem umetu postoji Jusuf, ali i sratu vaselaku uzet ću nam puno vremena priča. Sljedeća stvar, samobračun. Habibi, znači, kada ti analiziraš svoje stanje, svoju situaciju, gdje si, šta si, šta radiš, kada vidiš uvidi svoje grijehe koje činiš, to će ti pomoći, to će pomoći čemu? Da li činiš pokajanje Allahu Tebare Kevetala? Sve što su daljeniji, ne, ne, sam sasvom ne, vrš, ne vrši što je samobračun, ne, ne analizira svoju situaciju svakodajno, sedmično, mjesečno, bit ćeš udaljeniji, bit će ti teže da tražiš oprost da Allaha te bare kevetala. Ali kad si svjestan, sad si uradio nešto što nije u skladu sa šarijetom, sa Allahom te bare kevetala propisima, pa si svjestan da je to krupno, da je to veliko ahi automatski, kažeš Bože moj prosteni. Estagfirullah. Stagfirullah, tubu lije, kajem ti se, tražim oprostno. Prostim, Bože dragi, znam, pogriješio sam. Razumijete, to ti pomaže. I to je poput ove iskrenosti također samo obračun. Zatim da izbjegavaš mjesto na kojem se čini nered, na kojem se čine grijesi. Moraš izbjegavati takvo mjesto. Ne smiješ biti na takvom mjestu. Ako se prepustiš takvo mjesto, Habibi, gotovo su, topiće se. Bićeš poput njih. Razumijete? Poslanik Arisatu Vosalam u svojoj davi, svom pozivu, sallallahu alaihi wa sallam, je odlazio na mjesto gdje se čini, znači, e, e, u smislu gdje se čini grijesi prema Allahu dželevala, pijace. Na pijaci gdje je poslanik odlazio nije bilo vjernika. Bili su mušici, žene razgoličene, bilo je svakakvog nereda. Ali je poslanik odlazio na pijacu i pozivao ljude. Čim bi onaj završio sa pozivom, sa pojašenjem Allahi Tebare Kvetala propisa, povlačio bi se, ostavio bi takvo mjesto. Znači kao daj, kao onom koji poziva, lijepo ti je i pohvalno otići ljude da pozoveš. Allah i čim, znači tvoje se zanemari, ne sluša se, e, ne pošljuju se riječi tvoje, ostavljaš to mjesto i bježiš. A znači da kakva je situacija sa čovjekom koji misli da može izdržati na takvom mjestu, na takvom mjestu, niti poziva, a drugi, a drugi njemu da učine. Možda si danas jak i sutra si jak, preko sutra slabiš, nakon toga si još slabi, nakon toga si još slabi i sve to utiče na tebe, ahi. Na tvoj din, na tvoje praktikovanje vjere iz dana u dan slabi i slabi. I zato danas imamo mnoštvo ljudi koji su bili nekada jaki, stabilni, pozivali, pojašavali ove propise, danas su nejaki, danas su slabi, danas su ostavili vjeru 50%, 60%, 70%, u potpunosti su ostavili djevojke koje su bile pokrivene, danas su bez hijjaba, momci koji su kijam obavljali i bili na kijamu, plaćući Allahu dželevala se umiljavali, danas su bez namaza i džume. Razumijete? Allah u svojoj ruci, među svojim prstima, drži srca ljudi i opet će kako on hoće. Zato se nemoj izlagati na mjestima koja ti nisu preporučena da budiš. I taj stvar, znači stvar da ostaviš mjesta gdje se nemoral čini, razrad, gdje se griješi, gdje se čine razni grijez prema Allahu dželevala. Kako možeš vidjeti čovjeka da ode tek tako i sjede u neki kafić i pije kafu, oko njega je muzika, oko njega djevojke, oko njega alkohol, on tek tako sjeo, znači nema derure, znači imamo neke izuzetke, čovjek ima nuždu, mora sjesti, mora ručati u restoran, nema gdje drugo, pa je otišao strati na takvo mjesto, razumijete? Ali otići piti kafu, svaku noć, sedmično, hamo izaći malo s rajom, sjest na takvo mjesto. Što ti misliš ta muzika, to slušaj muzike, koliko će utjecati na tebe, na tvoje praktikovanje vjere, na tvoju teubu, koliko će te udajati od Allaha te bareke letala. Zato čovjek vodi računa o svemu tome i ne izlaže se takvim mjestima, izbjegava u potpunosti i ostavlja. Zatim stvar srdeća koja nam pomaže da učinimo teubu jeste ostavljanje loše društva. Imao primjer u čovjeku koji je 99 ljudi, I svi ga mi dobro znamo, ta hadis poslanika sa osam. Pa je odšao kod čovjeka Alima u svom vremenu, da ga upita ima li teube, ima li oprosta za njega. Ali ovaj Alim je bio neuk. Nije znao Allahu Tebare koja je tada veličinu, veličinu njegovog oprosta, njegovog rahmeta, pa je rekao za tebe nema teube. Danas kada pitaš mnoštvo ljudi koji su, možda i u vjeri, čovjek radi takve i takve grijehe, prostitucija, alkohol, a te kakav, njemu Allah nikad neće oprostiti. Razumijete? Zato što on nije shvatio Allaha dželevala istinskom spoznajom, njegovu veličinu oprosta i rahmeta, pa odmah ti zatvori vrata tvoje teube. Razumijete, neka si ti sebe da udaljiš čovjeka od istine. Kao što je ovaj čovjek, ovaj alim udalio ovoga koji je tražio teubu. Ali on svoju sabiju zvuče i njega ubije kad mi nema za 99, nek nema i za stotinu. I namiri stotinu ljudi. Zatim ponovo ode tragati za osobom koji ima Allaho Tebare Kvetala znanje o Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Pa dođe do alima od učenjaka i kaže ima li teube, za mene uradio sam to i to, kaže ima. Kako da ne? Allah žele, Allah oprašta. Ali mu daje uslove kako bi mu Allah Žešanu uprimio pokajanje, odnosno olakšao teubu. Prva stvar da postavi i napusti mjesto u kojem živi. Napuštanje mjesta u kojem živi šahi je mjesto u kojem je nerijed, u kojem je fesad, u kojem su grijesi. A u isto vrijeme i narod, tvoje društvo, tvoja ekipa sa kojom si prvo toliko vremena, koji su na stramputici, na zavod, moraš i ostaviti. Druga je stvar da ti jednog po jednog pozivaš, da im se obraćaš nakon tvoje upute, da im daješ leta kasetu, pojasniš neke propise, to je super stvar i to trebaš da radiš. Allah i da nastaviš se družiš, da provodiš vrijeme, znači po par sati s njima dnevno, idemo, znaš, idem ja malo s njim primjera navodimo kino, pa ćemo možda u toku našeg puta dvije, tri riječi kazati, u stvarno je tebi dajan isti njemu dajan razumijete, imaju konkretne stvari kada se poziva, kada se obraća, šta se priča ti, Allah dželavala te počastio, sačuvo podario ti uputu pokajao se, razumijete, nemoj se više izlagati onome što će ti biti sebe tvoje propasti nikada, nijekom slučaju moraš biti tako pametan, tako mudar a neš biti pametan i mudar ako ne bude slijedio savjete, savjete učeni Znači mjesto i društvo se mora ostaviti. Allah Đelešanu kaže Juridu lezina jettebijune šehavati antamilu mejlen azima I oni koji slijede strasti. Pogledajte što kaže Allah Đelešanu. Oni žele i nastoje da vas skrenu sa pravoga puta. Tvoje društvo koje je na stran putice, da je Allah Đelešanu počastio, ono i dalje želi ja i da budeš poput njih želi da te vrati. Svi mi, znači, imali smo i ekipu, je rane u školi, i ovdje, i ondje. Znači, pita, gdje si, šta si, ovdje, da čekam kad ćeš biti ono što si nekad bio, razumijete? Zato što on tebi daje, ti njemu nisi daje. I on to nastoje. Ona što kaže za njih da su oni takvi. Da uvijek nastoje da se ti vratiš, da budeš poput njih. Ti ne smiješ biti takav. Ti moraš biti neko koji sluša savjet Allaha dželevala i savjet poslanika. Kaže poslanik sallahu alihi wasallam ređu ala dini halili zaista je čovjek na vjeri svoga prijatelja. E sa koji koga uzeo za prijatelja? Kaže poslanik sa selam, fal yanzur ahadukum man yukhalil, neka svaki od vas vidi koji je njegov prijatelj, s kim se druži. Jer si ti onaka kakav ti je prijatelj. Može si danas dobar i sutra, može i mjesec znači biti, Allah i za dva mjeseca, tri mjeseca, niko ti ne garantuje da neš biti poput njega, čak i gori. Znači imamo takih praktičnih primjera da oni koji su bili dobri, da su postali gori od njihovih prijatelja da su sada u gorijem stanju, nemoralnom stanju, nego što su oni, što su oni koji su, znači, na nekoj granici, na nekoj granici toga. Zatim Allah Žešan kaže za šeitana, inne šeitane leku madu, zaista je šeitan vaš otvoreni neprijatelj. Fettehizuhu aduva. I vi ga uzmite kao takvo, kao neprijatelja. Nemoj misliti da te neće zavesti, da si ti imun, da možeš se sačuvati. Uzmi ga kao neprijatelja, te on vrijeba. Šta je njegov zadatak, kaže Allah Đelešanuhu? Innama jedu'u hizbehu rijekunu min ashabi sa'ir. On želi da sve svoje sedbenike učini da budu zajedno skupa s njim ostalonika džehennema. Pogledajte, znači to je šetan. Šetan stoji iza onih koji su u neredu, koji su u gafletu, nemoralu, fesadu, koji su tvoje društvo nekada bili.